Oferim al nostru dar, vin și pâine pe altar. Doamne, slavă fie ție în veci de veci, când le schimb să ne hrănești, Tu prezent în ele ești, Doamne, slavă îți cântăm în veci de veci.